Svētās Marijas no Nāceretes baznīcas mātes, Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola piedāvā raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs! Rādījām arī Latvijas klausītāji. Ir pulkstens astoņi vakarā, un patiešām ir sācies raidījums. Dievs ir ļoti, ļoti labs. Un studijā nesmu šovakar es viena, un man ir īstenībā ļoti daudz cilvēku. Bet blakus man studijā intervētāja otra ir Elfa. Jā, tātad studijā esam es un Elfa. Un ir mums trīs īpaši viesi. Uh, arī viens ir, kas nav no Latvijas. Uh, varbūt jūs varētu ar sevi iepazīstināt. Hi everyone, uh, my name is Jess. I am originally from Southern California and uh, glad to be here in this beautiful country of Latvia. Uh, I'm with the Circuit Riders. Sveiki visiem, es esmu Jus un uh, es esmu no Kalifornijas un es esmu ar Circuit Rideriem. Mani sauc Kārlis, es esmu no Latvijas, un es esmu no Salvation Crew. Jā, un eh, es esmu Elizabete. Es arī kalpoju ar Carīdu Lavu Latvijā, un eh, es šodien tulkošu. Jā, liels paldies, ka jūs esat, un arī jā, īpaši liels paldies Elizabetei, kura šovakar palīdz ar eh, tulkošanu. Nedaudz varbūt pastāstīšu, kādēļ tieši jūs esat šovakar ar mums kopā ēterā um, aizvakar, jā, sestdien, Eh, aizvakar notika ļoti īpašs eh, pasākums Rīgā, kas arī norisināsies 26. Eh, trešdien Liepājā. Ļoti brīnišķīga slavēšana un dievu vārdu sludināšana pasākumā Carry the Love. Noteikti daudz no jums klausītāji arī bijāt tur uz vietas, arī satiku pāris no mūsu klausītājiem, kuri bija ļoti tā iedvesmoti elfa, vai ne? To arī, to Jā, arī. bija tā kā brīnišķīgs pasākums. Tiešām tā, tā, tā mīlestība, tāda, kas bija starp, starp visiem, tas bija tā ļoti pacelājoši un tā jaunu tādu alpu dod riktīgi. Tā. Jā, tīpaši janvāra sākumā, man liekas, ka daudziem ir tāds varbūt grūtāks periods, Jā. jaunā gada tāds, uh, tāda deksma varbūt nedaudz jau izcisus un tā, tāds bija ļoti, ļoti kaut kas vajadzīgs. Un, uh, jā, kā jau Džas minēja, viens no uh, misionāriem, kas pie mums šovakar te ir no ASV, uh, viņiem, jā, ir uzdevums te būt misijā, un uh, organizācija Circuit Riders ir arī, jā, no ārzemēm, viņi arī braukā pa visu pasauli, un uh, varbūt es pajautāšu uh, Džas, mūsu viesim, um, varbūt var pastāstīt nedaudz vairāk par Circuit Riders. Kas ir jūsu misija? What is, what is your mission? Yeah, I'd be happy to. Um, so uh, uh, Circuit, Riders is a group from America. Uh, we're based out of Huntington Beach, California. Mēs esam uh, nobāzējušies Huntington's Beachā, uh, um, Pilmalē, uh, Californijā. Mhm. And we're, uh, we're, we're uh, a subset of YWAM. Mēs esam daļa no jaunatnes ar misiju. Uh, which stands for Youth with a Mission. Jā, jaunatne ar misiju. And we exist to save the lost. Mēs pastāvam, lai izglābtu pazudušos. Revive the saved. Lai uh, atdzīvinātu tos, kuri jau ir glābti. And send them all. Un lai visus izsūtītu. And so what that means is we place a heavy focus on evangelism. Un ko tas nozīmē, ka mums, mēs liekam lielu uzsvaru uz evangelizāciju. Uh, specifically, we, we want to reach uh, high school and college age students. Un uh, konkrēti mūsu mērķa auditorija ir univers, uh, uh universitātes un skolas. We believe that the love of Jesus is for them. Jā, un mēs ticam, ka Jēzus mīlestība ir priekš viņiem. And then for those who are in the church, un uh, tiem, kur ir draudzē, we believe that God has called them to share the gospel boldly. Mēs ticam, ka Dievs ir aicinājis viņus drosmīgi pasludināt evaņģēliju. And we believe that God has equipped them to to reach their peers. Un mēs ticam, ka Dievs ir viņus sagatavojis, lai viņi aizsniegtu tos, kas viņiem ir blakus. And so we want uh, those in the church to step into uh, their God-given identities. Un mēs gribam, lai tie, kas ir draudzē, lai viņi varētu iet dievdotajās identitātēs. To train them to boldly uh, proclaim the gospel. Un apmācīt viņus, lai viņi varētu drosmīgi pasludināt evaņģēliju. And to go wherever God calls them to. Un ka viņi varētu iet tieši tur, kur Dievs viņus sūta. And so with that, carry the love is an, is an option offshoot of that mission. Un tad Carrie Love ir um, tā kā daļa no šīs misijas. the Love is Circuit Riders. Um, it's Circuit Riders. Uh, what do you call? It's kind of Circuit Riders movement to reach uh, college age students. Un tad šis pasākums, the Love, ir tikai daļa no Circuit Rideriem tāda kustība, ko mēs uzsākām, lai aizsniegtu studentus. So basically, we uh, we want to gather students together to, for, for evangelism. Mēs gribam apvienot uh, studentus, lai jā, sagatavot evangelizācijai. And so Circuit Riders sends out teams across the United States and Europe. Un tātad eh, šie Amerikā izsūta komandas Eiropai. Where we partner with organizations um, and, and students that are present in, in the different states and countries. Un tad mēs sadarbojamies ar organizācijām, kas jau eksistē šajās vietās. And we partner with them to, to host uh, gatherings that we call Carry the Love. Un tad mēs sadarbojamies, lai uh, veidotu jā, šo, šos vakarus, ko mēs saucam par Carry the Love. And we'll, we'll host worship nights, um, we'll, we'll, we'll have a message. Mēs uh, jau organizēsim šos slavēšanas vakarus, būs arī vēsts tajā visā. And our hope is to empower um, empower whoever comes to our events to to be uh, to boldly proclaim the gospel. Nu jā, un mēs ar šo vēlamies patiešām, lai arī kurš atnāktu uz šiem vakariem, ka mēs viņus varētu iedrošināt un stiprināt drosmīgi pasludināt evaņģēliju. And, and then we'll, we'll go, and then we'll, uh, we'll, we'll train up these uh, students, and then we'll move on to the next city un tad mēs kā, apmācīsim šos studentus, un mēs dosimies tālāk. Mm. And so the heart behind circuit riders really is to help empower and train up the local believers. Un tā, tā pamest, tā sirds šajā visā, šajos visos circuit rideros ir patiešām stiprināt vietējos ticīgos. We believe that the best equipped people to reach nations are people of those nations. Un mēs ticam, ka vislabākie cilvēki, kuriem aizsniegt nācijas un valsts un tautas, ir cilvēki tajās nācijās, valstīs un tautās. And so a big part of Carry the Love is to help encourage and build up uh, local believers. Un tad mūsu sirds ir pacelt uh, ticību un iedrošināt šos vietējos ticīgos. So that they can proclaim the love of Jesus to, to, their, to their peers and to their generation. lai viņi varētu pasludināt Jēzus mīlestību saviem biedriem un draugiem. And so yeah, with that, like we're honored to work with uh, groups like Salvation Crew. Un līdz ar to mums ir arī gods šeit sadarboties ar šādu kopienu kā Salvation Crew. And we're, we're, ju we're just honored to be with them, to work with them, and to just see Latvians reach other Latvians. Un mēs esam pagodināti būt šeit un kopā ar viņiem strādāt un redzēt, kā latvieši aizniec, aizsniedz latviešus. And so that's at its essence, that's really what Circuit Riders is all about. Un tā visa esence ir tas, par ko vispār Circuit Rider ir. Jā, paldies wow. par šo wow. skaisto. Tas tiešām ļoti iedrošinoši un man liekas ļoti skaisti arī tas, ka jūs kalpojat jauniešiem, bet jūs arī paši esat jaunieši. Un, jā, jau Džas jau nedaudz ieminējās par Salvation Crew. Un, jā, Kārli, varbūt tu varētu nedaudz vairāk pastāstīt, kas, kas ir šis Salvation Crew un kā tu um, tajā nokļuvi? Nu, tas viss iesākās pirms kādiem diviem gadiem, kad uh, viena ugunīga meitene vārdā Greisa vienkārši uzkāpa uz skatuves vienā pasākumā un teica, Klau, es vēlos, lai tagad katru nedēļu mēs sludinātu evaņģēliju visai Latvijai ielās un Un tā tas viss iesākās. Vienkārši, ka viņi iekāpa savā aicinājumā un paķēra līdzi vairākus mūsu cilvēkus. Man arī uzaicināja kalpot, un tas ir veids, kā es nokļuvu tur. Wow, tas ļoti skaisti, ka viena cilvēka tāds piemērs ticība arī spēja aizdedzināt citus. Un, uh, cik jūs jau ilgi darbojaties? Kā, kā nu, tātad mums nu, pat, pati Greisa iesāka Salvation Cruise pirms diviem gadiem, bet sanāk, ka pirms, pirms gada aptuveni tas viss sāka kā būt sekmīgāks. Kas sāka pirms gada noformējās komanda, apmēram pirms gada. Un tagad tā komanda ir, mēs esam spēcīgāki kļuvuši. Un var vienkārši just, ka katram cilvēkam, kas ir komandā, ka viņam ir kāda loma dota. Un, zināt, tur ir Bībelē arī teiks par, par, par to, ka ir viens liels Jēzus Kristus ķermenis, un un katrs no mums dara tās funkcijas, tad tas ķermenis var būt tāds labāks. Un es domāju arī to par mūsu vispār kristīgo vidu kā tādu, par daudzām organizācijām un kristiešiem, kas ir individuāli. Manuprāt, būtu lieliski, ja nu, katrs no mums arī spētu izkāpt no tā komforta un um, varbūt tā, tā kā atdzīvināt šo ķermeni vairāk. Jo reizēm varbūt tāds sajūta, ka kristietība, zinat, kā ir... Uh, varbūt tāda nedaudz pamirusi, varbūt 21. gadsimtā. Nu, tāda sajūta dažreiz ir, bet, bet ir liela cerība. Un es ticu, ka tas viss var mainīties spēcīgi. Un es ticu, ka tas jau notiek šodien. Un es ticu, ka būs Latvijā atmoda. Mēs par to lūdzam. Un es aicinu katru kristieti piecelties un vienkārši ieņemt savu lomu, neko vairāk. Un tas ir viss, ko Salvation Crew dara. Mēs vienkārši, nu, vienkārši pieceļamies, paņemam atbildību un darām savu lomu, un tas arī viss. Un slavu dodam Jēzum. Ļoti skaisti, paldies. Bet varbūt tu vari arī pastāstīt, eh, kādas tieši es esmu dzirdējis, ka jūs ejat evanģelizācijās uz ielas. Varbūt tu vari pastāstīt vēl kādas jūs. Nu, bija jā, par evanģelizāciju uz ielām. Man viens, viens no mīļākajiem vasaras atmiņām bija tad, kad Vērmeņdārzā sanāca kādi 30 kristieši, spēlējām mūziku, tur dziedājām, slavējām tur apkārt nāca arī citi cilvēki no ielas, arī piesēdēja, klausījās, tad mēs kā kristieši piegājām pie viņiem pārunāties, varbūt apmainamies ar numuriem, pastāstam par Jēzu, pasakam, ka mēs, kad Jēzus viņus mīl, un tas bija, tur varēja jūs, ka kā Dievs valda tajā vietā. Tas bija viens no pasākumiem, ko tāds veiksmīgs, manuprāt, bija. Ļoti nu, forši. Wow, un, uh, Jā, noteikti tu runāji par to, un arī jūs abi runājāt uh, par to, ka jā, ir svarīgi aizdedzināt tos cilvēkus un uh, atdzīvināt. Un varbūt, jā, dažos, dažos gadījumos varbūt tiešām arī kāds pirmo reizi to dzird, man liekas, es un Elfa varam ļoti spēcīgi uh, apliecināt, ka ir cerība, īpaši pēc uh, sestdienas pasākuma redzēt tik daudz cilvēkus un uh, arī no dažādām konfesijām, uh, dažādās vecumu grupās, ka visi bija tik laimīgi un uh, tiešām, jā, tāda spēka pilni slavēja Dievu un uh, bija viens tāds arī mirks, kas man likās varbūt īpaši uh, uzrunājošs un uh, varbūt tiem, kuriem, kuri tur nebija uz vietas, nedaudz atstāstījuši bija mirklis, kad uh, cilvēki varēja novilkt no kājām apavus uh, Un tā simboliski tā ļoti augstu pacelt virs galvas kurpes, kād, kādas, nu, kuram bija kedas zābakie, <laughs> bet jā, un pasludināt, ka jēzus tur, kur tu gribi, lai es eju, tur es arī iešu. Mums katram tiešām ir šī loma, šī misija, Un, uh, varbūt dažreiz mēs nesaprotam īsti, kas tas ir, bet mums katram uh, tāda ir. Jā, Jā un uh, turpinot, uh, pāris jautājumus arī gribu uzdot. Uh, mūsu viesim no Amerikas. Uh, mēs nedaudz aizkadrā runājām, bet uh, mēs uzzinājām, ka šī ne tikai ir tava pirmā reize Latvijā, bet vispār Eiropā. Kādi ir tavi pirmie iespaidi? <laughs> yeah, I mean, you know, Europe has been amazing. Eiropa ir bijusi vienkārši brīnišķīga. Um, I was, uh, when, like, like, like, uh, when we were talking backstage, I mentioned that when uh, we so Carry the Love started in Estonia, or at least this tour. Un jā, kad mēs iepriekš runājām, es uh, minēju, ka mūsu šī tūra sākās Igaunijā. And so I'm from, I'm born and raised Southern California. Un es esmu piedzimis un audzināts uh, Kalifornijā. Specifically, I'm, uh, I'm uh, from a, a city called Irvine, which is close to the coast. Un es esmu tieši no pilsētas, ko sauc tā kā Ir Irvīna, kas ir tieši pie uh, krasta. And so when I stepped off the plane in Estonia, un kad es izkāpu no lidmašīnas Igaunijā, and it was snowing, un sniga, that was the first time in my life that I'd ever seen snowfall. Es pirmo reizi redzēju savā dzīvē, kā sniegs snieg. And so I had a nice little, uh, nice little uh, woo moment. Un man bija tāds labs moments tajā brīdī. But yeah, being here, especially in Latvia, has been has been amazing. Un būt šeit, tīpaši Latvijā, tas ir bijis vienkārši brīnišķīgi. Um, the, the cities and it, it are just beautiful. Pilsētas ir vienkārši skaistas. It's, uh, when we were on the bus, it was always fun to look out and just see the scenery and just all that God has created here. Kad mēs bijām, braucām autobusā, tas bija vienkārši skaisti skatīties uz tiem skatiem un redzēt to visu skaisto, ko Dievs ir radījis šeit. Um, and then the people here have just, have just been amazing. Un cilvēki šeit ir bijuši brīnišķīgi. Uh, everyone here has just been so warm and kind. Visi ir bijuši tik silti un jauki. And Latvian food, oh my gosh, it's so <laughs> good. Latviešu ēdiens vienkārši brīnišķīgs. I, we, uh, what's it? I had a kvass the other day. <laughs> Man bija kvass, the drink. Yeah, the drink. es pamēģināju kvasu iepri iepriekšējā dienā. And it was so good. Oh my gosh. <laughs> Tik labs. And so, yeah, Latvia has, has been amazing. And so I'm, I'm so happy to be here. Man liels prieks šeit būt. Okay, super, tas ir liels kompliments, man liekas, mums visiem. <laughs> jā, man liekas, visi klausītāji tagad uh, gavilē otru pusi rādio un saka, jā, jā, māču, jā, jā. Latvija, jā, Latvija, jā. Bet, uh, forši, bet uh, varbūt uh, tu, uh, Džas, vari arī pastāstīt par uh, savu tādu, varbūt, liecību vai pieredzi Latvijā līdz šim, tieši varbūt caur pasākumiem, caur, uh, jā, varbūt kaut kas tāds ir palicis prātā. Yeah, I'd be, I'd be happy to. So uh, at our event at, in, in Riga the other night. Um, tajā pasākumā Rīgā The night basically started off with worship and then, and then a message. Tas vakars sākās ar slavēšanu un tad bija vārds. Uh, two of my friends, uh, Caitlin and Lyndon, spoke. Divi no maniem draugiem, Caitlin un Lyndons, viņi runāja. And they talked about the cost of following Jesus, Un viņi runāja par to cenu, kas nāk ar to, ka tu sako Jēzum. but also how worth it it is as well. Bet uh, viņi arī uzsver to, cik ļoti tas ir tā vērts. And they gave an altar call uh, for people to come forward to receive Christ. Un uh, viņi viņi aicināja cilvēkus priekšā pieņemt jēzu. And so I had been wandering around most of the night, kind of like trying to gauge the audience. Un es tā kā caur vakaram vienkārši staigāju caur zālē. And then when they, when uh, when they made the altar call, I went to the front to, to help pray for people as part of the prayer team. Un tad, ja viņi aicināja cilvēkus nākt priekšā, es gāju priekšā, nu, lai būtu daļa no tiem aizlūdzējiem par šiem cilvēkiem. And uh, once Lyndon finished speaking, un tajā brīdī, kad Lindons beidza runāt, this like massive rush of people <laughs> just came uh, just came up. Tā milzīga plūsma ar cilvēkiem vienkārši nāca pri uz priekšu. And I was kind of just like, ah, like this is amazing. un es vienkārši biju, wow, tas ir tik skaisti and also like a little overwhelmed, like, oh my gosh, like we gotta pray for all these people. <laughs> Bet arī bišķiņ likās tā kā ārprāts, mums tagad jāizlūdz par visiem šiem cilvēkiem. And, <laughs> and so, uh, um, I, I know, I think there were about roughly 25 people gave their lives to Christ that night. Un es zinu, ka aptuveni, ka 25 cilvēki pieņem Jēzus savā sirdī tajā vakarā. And I, and I have no idea how many other people like rededicated their lives to Christ. Mm, un es nezinu, cik vēl cilvēki tā kā vēlreiz apliecināja savu ticību Jēzum tajā vakarā. But it, it was awesome. It, it, was, it was amazing. <laughs> Tas bija tik brīnišķīgi. And then just going around praying for people was one of the coolest things I think I've ever done in my life. <laughs> un tad, kad es varēju vienkārši iet no cilvēku uz cilvēku un lūgt par viņiem, tā bija viena no visforšākajām lietām, ko es savā dzīvēs izdarījis. Uh, I, I know there was one point where uh, Lyndon went back up on the stage. Un es zinu, ka bija viens brīdis, kad Lindons un Džeks gāja atpakaļ uz skatuves. And he asked that if there was anybody who had like had like drugs or needles in their pockets to come up and lay it on the stage as, as a symbol. Un viņš aicināja tos, kuriem kabatās ir varbūt kaut kāds narkotikas vai um, šķirts vai nu, kaut kas tam līdzīgs, tā kā ka viņi varētu nākt un to nolikt uz skatuves kā tādu simbolu. Mm -hmm. And so keep in mind, there's the, at, the, at this event, there's about, there's over 400 plus people. Un ņemiet vērā arī, ka šajā pasākumā ir kā vairāk kā 400 cilvēki. So it wasn't like this was just some private thing. Like this was a very public like declaration of and like a pu very public thing of placing these drugs on the stage. Tā kā šī nav kaut kāda privāta lieta, šī ir diezgan publiska un visu šo cilvēku priekšā tad, tad publiska deklarācija par jā, šīm lietām. And you know, by praise the Lord, someone came up and they They placed their drugs right on that stage. <laughs> Un slavu Dievam, kāds tiešām izgāja priekšā un viņi izlika savus narkotikas priek mm. zāles tur skatuves. If I'm not mistaken, I think actually several people placed their <laughs> drugs on the stage. Un, ja es nemaldos, bija īsmā vairāk cilvēki, kur to darīja. And so, uh, so our prayer team got to pray over them. Un tad mūsu lūdzēja komanda, mēs lūdzām par viņiem. And it, it, it was awesome. Un tas bija patiešām brīnišķīgi. But honestly, I think the coolest part for me that night, beyond the salvations. Un, bet man liekas, ka man personīgi, kas man visvairāk aizkustināja tajā vakarā, bez šiem, šiem atgriešanās stāstiem. What was seen like the, the fire and the zeal that the, that the Latvians had when they, when they worshipped. Tas bija redzēt vienkārši to vienkārši deksmi par to, kā, nu, deksmi latviešos, kā viņi slavē. And how the spirit of God, the same spirit that was in us as Americans was also in, in, in Latvians. Un, redzēt to, ka tas gars, kas ir mūsos, amerikāņos, ka mēs to pašu redzam latviešu, latviešos. I'm just reminded of that passage in Revelations where it talks about the uh, where it talks about all nations worshiping before the lamb. Un tas man atgādināja, ka atklāsmes grāmatā ir rakstīts par to, kā visas tautas slavē jēru. And I'm just reminded of that of man like when we get to heaven I'm going to get to worship alongside my Latvian brothers and sisters. Un tas vienkārši atgādināja, ka tad, kad mēs nonāksim debesīs, mēs varēsim, mēs varēsim blakus savām māsām, brāļiem, Kristu vienkārši slavēt Jēzu. And so what an honor it is to be to be to be with my Latvian brothers and sisters worshiping. Un tas ir tāds gods patiešām būt blakus savām māsām un brāļiem Latvijā un slavēt Jēzu. And I cannot wait for the day when we will worship the Lamb face to face together. Es nevaru sagaidīt to dienu, ka mēs varēsim vienkārši pretī Jēzum būt un slavēt viņu kopā. Yeah, and then the next, so actually, so then today we, we went out and we, uh, we evangelized. Šodien mēs gājām ielās evangelizēt. There was what, like, like 25-ish people, I think, that, that were, that, that came out to go evangelize. Bija aptuveni kaut 25 cilvēki, kas gāja evangelizēt. And I don't know all the details, but I do know that uh, three three people gave their lives to the Lord today. Es nezinu visu detaļas, bet es zinu, ka 33 or 3. Uh, three. Three, ka trīs cilvēki pieņem jēzšanu. Which is just absolutely amazing. <laughs> kas ir vienkārši brīnišķīgi. And it just goes to show how, how much fire the Latvians have. Un tas vienkārši vairāk parāda to uguni, kas ir latviešos. And, and how much, how much hell that you guys are, that you guys are moving in, in just the gospel and in power. Un tas ir vienkārši tik skaisti redzēt, kā jūs tiešām darat un spēkā un vienkārši ir evaņģēlijā iet. Es varu apliecināt, ka mēs rīktīgi bļāvām tajā pasākumā. Es <laughs> nākamajā rītā. Bļāvām, jā, <laughs> ne, nu, nevis bļāvām, bet dziedājām, dziedājām līdzi. Tas bija tāds. Slavējām, un jā, tas tiešām es varu apliecināt, arī es no sākuma biju tur tā aizmugurīties, <laughs> stāvējos arī bišķi sākumu nokavēju, un tad, man liekas, man arī viens no īpašākajiem mirkļiem bija, skatos tur priekšā, nu tāds bars ar jauniešiem riktīgi lēkā, un sāku skatīties, un tāds kāpēc es taču zinu, kas tie ir par jauniešiem, tie ir no nometnēm un visādām dažādām kalpošanām, un redzēju, ka viņi tik drosmīgi iet pašā priekšā un uh, nebaidās. Un, un zinot arī daudz no viņu stāstiem, ka agrāk viņi bija pavisam kautrīgi un nekad mūžā neietu uz slavēšanu vispār, kur nu vēl pašā priekšā tik laimīgi. Un tiešām var redzēt viņu acīs un sejās, ka viņi slavē kungu. Tas bija kaut kas ļoti īpašs. Mm. Labi, paldies. Tad, Žoš, eh, par tavu pieredzi. Un, eh, Kārla, varbūt tu vari pastāstīt kaut ko no Rīgas tā pasākuma, vai ko tu esi pieredzējis kopā ar uh, Salvation Crew. Jā, jā, jo jums arī ir noteikti slavēšanas vakaros. Un, jā, kā jau iepriekš minējām, šis bija sestdienas vakars. Tas arī, man liekas, vienmēr īpaši, kad ir jaunietim izvēle, ko darīt piekdienas vai sestdienas vakarā, ka viņi tomēr aiziet uz kādu slavēšanu, arī ļoti īpaši. Bet jā, varbūt tev ir kāda liecība, ar ko tu vēlētos padalīties. Man vispār bija prieks, ka arī tur nebija tikai jaunieši, tur arī bija vecāki gados cilvēki. Man vecāki tur bija. yes. <laughs> Bet pasākumi, pasākums kā tāds, es īstenībā liels paldies arī History Makers, viņi arī rīko šādu veidu, nu, viņi pirmie jau, pirms mums arī vēl, un vēl daudz citu kristīgie pasākumu, lieliski tas ir īstenībā, ka taisa jau, jau tā kustība jau, jau vienkārši turpinās. Bet no pasākuma kāds notikums, nu, pri principā es lūdzu par diviem puišiem. Nu, viņi bija, mēs bijām tajā mirklī uz ceļiem, tas tās pie, arī noliecos uz ceļiem, saku, Klau, vai var par tevi palūgt? Viņš saka, jā, var palūgt. Abiem puišiem bija kāds problēmas ar, ar uh, kaut kādiem grēkiem, viņi saka, problēmas bija. Un man, man vienkārši man, man tā patīk, ka, ka Dievs aizkustināja, ka pa vienu lūdzot, es savā laustajā krievu valodā par viņu lūdzu. Un, un pat vienalga, kāda tev tā valoda ir, ka tu runā, tu galvenais, ka tur tā Dieva klāt būtu, nevis, nevis tāpēc, ka es skaistus vārdus lietotu, jo tie vārdi nebija skaisti, viņi bija kr, kr, kr, kr, kā es māku runāt. Bet viņam kā asaras nolīs no acīm un, un Viņš pieņēma to brīvību, kas, ko viņam sagādā Dievs, un es ticu, es ceru, ka viņš neatgriezīsies pie tiem grēkiem, jo daudz kristieši arī pazaudē to visu. Zin, kad dabon glābšanu, ir pilnībā atbrīvos, staigā ar Jēzu, bet atkal krīt, un viss slikti dzīvē. Un es, es ļoti ceru un ticu, ka, ka kristieši, kas bija pasākumā, ka viņi, ka viņi varēs staigāt, turpināt un tuvāk dievam. Nu, tā kā nekrist atpakaļ, bet varbūt augt, augt, augt. augt. Bet man liekas, tā, tas jau tā tāds process no augšanas, ka mēs krītam, mēs atkal atgriežamies. Tāpēc mēs esam viens priekš otru, un tāpēc ir šādi milzīgi pasākumi, lai atkal tevi aizdedzinātu no iekšas. Man liekas, tas tā, jā. Jā, tas bija tiešām skaisti, un uh, paldies, ka abi dalījāties. Un uh, man jau, es nezinu, kā tev, Olf, bet uh, man pašai savā telefonā ļoti daudz raksta. Tādas lietas, ka viņi klausās aktīvi un tā. Tāpēc es gribēju jūs, klausītājus, iedrošināt, ka jūs arī varat savus jautājumus eh, mums rakstīt uz studiju pa tālruni 266, 77, 272. Atkārtošu vēlreiz 266, 77, 272. 72, un jūs varat mums eh, rakstīt man un Elfējā eh, īsiņu uz šo tāru, un, un eh, mēs nolasīsim jūsu jautājumu, var, vai varbūt jums ir kāda pieredze no šī pasākuma vai kaut kas, ar ko jūs vēlaties padalīties, tad droši uh, rakstiet, bet pašlaik mēs uh, aiziesim īsā muzikālajā pauzē, un uh, būsim atpakaļ pavisam dziesma, drīz. Pagaidiet, pateikšu, šī dziesma arī ir no uh, Youth with Ej, mission. Tāds jā. ir, jā, tā jā. ir. Kas īstenībā arī ir diezgan liela sagadīšanās, jo uh, kaut kā divas nedēļas atpakaļ Elfa man šo dziesmu parādīja, un mēs nezinājām, kaut kā nesavienojām, ka šī ir viena un tā pati misionālā organizācija, jā. organizācija, bet mums šī dziesma ļoti šīs pēdējās divas nedēļās iepatikusies. Tā kā patīkam klausīšanos būsim pavisam drīz atpakaļ. The only one who really saves when all other lovers they left me in the grave. You came to my darkness, an explosion of light. When I sat there dead inside of you, brought me back to life. day. Labvakar, darbie klausītāji! Mēs esam atpakaļ mūsu raidījumā ar nosaukumu Dievs ir ļoti, ļoti labs. Paldies! Jā, un uh, Dievs tiešām ir ļoti, ļoti labs, un uh, kā jau šovakar tie, kuri jau no pulkstens astoņiem mūs klausās, uh, šovakar mēs runājam ar uh, trīs jauniešiem, uh, kuri ir misionāri, katrs savā misijā, uh, gan no Circuit Riders, gan no Salvation crew. Un, uh, pirms muzikālās pauzes mēs arī uh, paprasījām jums, klausītāji, vai jums ir kādi jautājumi. Un tiešām ir kādi jautājumi arī ienākuši Elfa. Vai tu vēlētos? Jā. Es vēlos nolasīt, nolasīt pirmo jautājumu, jā. kas ir ļoti nopietns jautājums. Protams, uh, sāksim ar visnopietnākajiem - cepti vai vārīti pelmeņi. <laughs> Ko jūs izvēlētos? Kartupeļus. Kartupeļus. <laughs> nu, labi. labi. Pa šo laiku Elizabete centīsies laikam iztulkot par receptiem un vārītiem pelmeņiem. Have you? Yeah, I don't know if I've <laughs> tried it. Es nezinu, um, vai es um, esmu to pamēģinājis. I mean, there's uh, there's like Asian style dumplings that I've <laughs> tried. es esmu pamēģinājis tā kā tos pelnīgus, kas ir uh, tā kā Āzijas yeah, kultūrā. I don't think I've had the pleasure yet of having uh, Latvian dumplings nu, yet. Tad tevi sagaida kaut kas ļoti, ļoti īpašs. Man nesen tieši arī bija diskusija par ceptiem vai vārītēm pelmeņiem. Man personīgi patīk cepti pelmeņi. Man arī. Jā, bet es zinu, ka ļoti daudziem arī patīk vārīt. Bet labi, tagad pie nopietnākiem vēl jautājumiem. <laughs> Elfa, kāda vēl tur bija iekrituši paskastītē? Ā, te bija jautājums no kāda klausītāja. Kas visvairāk patīk no misionārā darba? Jo, jā, misijas darbs ietver daudz ko, bet eh, kas jums tieši uzrunā? Jā. Yeah. Oh, well, that's, that's, that's a great question. Um, I think for me, like first and foremost, uh, seeing people come to come to Jesus for the first time is really amazing. Pirmkārt, man ir vienkārši tik ļoti patīk redzēt, kā cilvēki pirmoreiz sastopas ar Jēzu. Um, and yeah, just being able to declare God's glory in so many different places. Un tas, ka vienkārši ir iespēja pasludināt Dieva godību tik dažādās vietās. is yeah, just inc- it's just a, an incredible privilege to be able to do. Det är liels gods to darīt. Also being able to work with so many amazing people. Un arī tas, ka strādāt kopā ar tik brīnišķīgiem cilvēkiem. Uh, from so many different places. No tik dažādām vietām. It certainly encourages me to, to do that. Tas noteikti man iedrošina vairāk turpināt šo. And it also challenges me, challenges me as well. Un tas arī man izaicina šajā. Um, and then fourth, I mean, and this is a very, very far third. Tas ir tāds, nu, jā, vēl trešais punkts. But I definitely enjoy all the food that, <laughs> that they get, get to try. Es noteikti izbaudu to ēdienu, ko es varu pamēģināt. Um, Jā, es domāju, ka tas būtu probably my top 3. Tas būtu noteikti man top 3 tie punkti. <laughs> man pavisam skaidrs, Kārli, kā tev, kas tev uzrunā no tāda misionārā darba, misionālā dzīvesveida? Jā, starp citu, es biju domājis pirms pusgada, ka man vajag pārvākties uz Rumāniju un būt misionāru Rumānijā. Bet vispār man liekas labāk Latvijā. Tāpēc, ka es te pazīstu visus, man ir darbs un darbs tad tik daudz ērtāk ir visu to pašu darīt. Kāpēc kam braukt uz citur, ja tu vari tepat to darīt? Tas tā ir man labākā daļa. Atcauc tas, ko Džas teica no uh, sākuma, būtu tieši klausītāji nokvēja sākumu, bet uh, jā, viņ, tu minēji, viņš minēja, ka vislabāk um, st stāstīt Jēzus vēsti un uh, būt misijā tieši savā valstī, kur tu esi, un savā vidē, kur tu esi. Un šorīt izdzirdējām pasākumā sestdien arī bija kalpotājs, ko daudz no jums noteikti arī uh, zina, uh, Ulvis no LKSB, kurš arī aicināja nu, tiešām būt šajā uh, ticības vēsts tādā sludināšanā arī ikdienā, tajā vidē, kurā jau Dievs mūs ir ielicis, uh, vai tā būtu universitāte, nezinu, darbs, uh, uh, eh, ikdienas ģimene. Daudziem arī ir uh, ģimenes, kuras varbūt jūs esat vienīgais kristietis, tad sludināt šo vēstu tiešām tiem, kas jums ir apkārt. Tas ir uh, ļoti, ļoti svarīgi. Jā, bet tomēr, Kārl, tu neatbildēji, kas tev visvairāk patīk misionāri tādā dzīvesveidā? Man patīk būt dieva aicinājumā. Vienkārši tas, ka tu izkāp ārā no komforta zonas, jo tad, kad tu dzīvo garlaicīgā dienas uh, rutīnā un jūti, ka tev jāizkāp no komforta zonas, lai lai gūtu kādu piepildījumu, bet tad, kad tu dari to, ko Dievs tev ir aicinājis darīt, tu jūti to piepildījumu, un, manuprāt, tam ir lielāka vērtība kā jebkam citam. Amen. Amen. <laughs> Tikko šis nav jautājums, man liekas, ļoti uh, jauka ziņa no kādas klausītājas. Mīļie, mīļie jaunieši, jūs visi esat ļoti lieliski. Dieva svētība jūsu darbam un mīlestībai uz Dievu un cilvēkiem. Āmen. Uh, jā, tas tiešām ir ļoti skaisti, ka mums ir arī šī iespēja kalpot. Um, jā, es uh, vēl aizkadrā nedaudz ar jums parunāju, un uh, jūs gribējāt arī padalīties. Mēs ļoti daudz esam tieši par sestdienas slavēšanu runājuši, bet Carrie the Love arī evanģelizē un ir misijā dažādos citos veidos. Džas, varbūt tu vēlies padalīties par, uh, par šiem evanģelizācijas veidiem. Yeah, so Within Carry the Love, we have two movements called Brave Love and Men Who Lead. Tātad iekš Carry the Love mums ir vēl divi, tā, tā, tādas divas kustības, uh, kas saucās Brave Love Woman, jeb tāda drosmīga mīlestība, mm. un uh, Men Who Lead, jeb uh, vīrieši, kuri vada. Mm -hmm. And uh, Brave Love is our movement for women. Un Brave Love, jeb drosmīga mīlestība, ir kustība priekš sievietēm. And the heart behind Brave Love is to empower women to step into their God-given identities. Un sirdsais tā ir iedrošināt sievietes iet viņu dievdotajās identitātēs. Because in circuit riders we believe that we need women if we're going to fulfill the great commission. Un jo uh, circuit rideros mēs teicam, ka mums ir vajadzīgs sievietes, ja mēs gribam iet mūsu lielajā aicinājumā. And we believe that God has called women to to uh, further the great commission. Un mēs teicam, ka Dievs ir aicinājis arī sievietes piepildīt lielo pavēlu. Men Who Lead is our movement that um, that where we, we want to reach men. Un uh, vīri, kuri vada šī kustība, ir, lai aizsniegtu vīriešus. Jā. We believe that men were called to lead and they were called to boldly proclaim the gospel. Mēs ticam, ka vīrieši ir radīti, lai vadītu un lai drosmīgi pasludinātu evaņģēliju. And we believe that masculinity is to be found in Jesus. Un mēs ticam, ka vīrišķība var atrast Jēzu. And our heart behind that is to point is to point men to be more like Jesus. Un mūsu sirds tajā ir patiešām kā, norādīt vīriešiem, atrast piemēru Jēzu, kā būt vīrišķīgam. Not only in who they are uh, as believers, but specifically as men. Un ne tikai atrast uh, sevi kā ticīgu cilvēku tajā visā, bet arī atrast sevi kā vīrieti. And so we're putting on Brave Love events and Men Who Lead events uh, throughout Europe, actually. Un mēs šos divus pasākumus jā, rīkojam vispār, viscaur Eiropai. over the next couple weeks, we're going to be we're going to be here uh, again in Latvia, uh, throughout Lithuania, Poland, and Czech. Jā, mēs būsim tepat nākamajās nedēļās. Mēs būsim Lietpā, mēs būsim uh, Lietuvā, Igaunijā. Uh, all the way into Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Cyprus, and Albania. Ungārijā, Rumānijā, uh, Kiprā, Albānijā. And so, yeah, we we uh, we desire uh, through these movements, we desire to see both men and women empowered to spread the gospel in their unique ways. Jā, mēs ar šīm divām kustībām gribam patiešām iedrošināt gan sievietes, gan vīriešus viņu tajos unikālajos veidos pasludināt evaņģēliju. Wow. <laughs> Elizabete, tu šo, šajā vakarā vairāk esi bijis tādā tulkotāja lomā, bet uh, tu arī man pirms tam stāstīji, ka tev arī tāda īpaša tāda liecība uh, tieši par šiem pasākumiem, par ko Džas tikko stāstīja. Jā, uh, man pašai šis bija. Uh, pirmē, pirmā reize, kad pievienojos šai sieviešu kustībai, Brave Love, um, jo iepriekšējos gados, uh, pagājušajā gadā nenotika, un tad, uh, jā, tad, tad nebija, bet šogad es pievienojos, un uh, tas bija kaut kas tik nereāli, nereāli foršs, un um, es arī, dar, jo es, jo es, es piepriekš dzirdēju par šo pasākumu, un um, Un es arī uh, mēģināju, cik vien es varu, arī aicināt savus draugus un māsas Kristu, jo es zināju, ka tas kaut kas ļoti stiprinošs. Un tur principā ir tā, ka uh, tur ir jā, gan arī slavēšana, gan arī vārds, un šoreiz runāju par Esteras grāmatu. Un, tā kā rā, nu, skatīt, piemēram, no viņas, uh, bet man liekas, man mīļākā daļa tajā visā vakarā bija otrā, uh, nu, tā tāda otrā puse tam visam vakaram, uh, ko viņa, man liekas, dara katrā tajā. Uh, vakarā, kad ir Brave Love, ir tāda ļoti forša lieta, kas saucās Original Design, eh, jeb um, oriģinālais dizains. Un tas, ko tas viņiem nozīmē, ir, ka vienkārši viņi lūdz par individuālu cilvēku un uh, patiešām klausās, ko Dievs grib pateikt par to, kā viņš ir oriģināli radījis, priekš kādu mērķu šo, ordi, nu, šo cilvēku. Un, un mēs tur sadalījāmies pa grupiņām, un uh, uh, mēs bijām kaut kādas sešas meitenes, un viena no, meitene no šīs uh, Circus Rider komandas, viņa nu, bija tā galvenā kalpotāja tajā, un viņa par katru vienu meiteni lūdzu, mēs visus kopīgi vienojāmies, un tas bija kaut kas tik nereāli skaists, un tik daudz no nu, mums bija vienkārši asarās, jo patiešām, kad Dievs runā, tas ir kaut kas tik nu, ka viņš atklāja pravietiskus vārdus, viņš atklāja atklāsmes vārdus. Un, uh, Un kad tiešām daudzām, <laughs> vienkārši visām bija tā, ka tas, kas izskanēja, bija kaut kas tik ļoti viņām. Jo, zinām, reizēm ir tā, ka tev kāds ir kaut ko pateikt vai pravietot vai ko, un tas ir, nu, arī skaidrs, ka uh, bieži vien vajag arī filtrēt, un tā vai patiešām tas ir Dievs, un tev ir arī jāatpazīst, vai viņš tev iepriekš to ir atklājis, un visām mums bija tā, ka tas bija kaut kas, ko Dievs mums pašām bija iepriekš runājis, un viņš vienkārši vēlreiz to pacēla, vēlreiz iedrošināja par mums katrs viens identitāti. Un, um, uh, Nu, jā, man arī personīgi bija tā, ka tā, uh, ir bijusi, bija gājis visādi pēdējā sezonā, un vienkārši Dievs tik daudz atbildes deva un apstiprinājums par lietām, ko es jau jūtu. Un, uh, tas bija kaut kas ļoti, ļoti, ļoti skaists un īpašs mums katrai vienai. Un, uh, man liekas, mēs visi ar tādu arī tādu jaunu elpu un uh, tādu jaunu, jā, jaudu, kas <laughs> izgājām no tās uh, zāles. Un, uh, tāpēc jā, man ļoti liels prieks, ka šogad varēja notikt. Un, uh, nu, jā tā kā kaut kā tā. Paldies, ka padalījies. Un lēnām mums jau raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs. Iet uz izskaņu, bet tie, kuri netika uz pasākumu sestdien, ir, varbūt jūs varat padalīties, kur tad jūs šonadēļ vēl var uh, Those satikt. They... You, uh, Tā, tūliņ. Lai, varbūt var atkārtot, jā. Yeah, of course. Um, let me let me open up my open up my phone real fast. <laughs> so um, we've got one more stop uh, in shoot am I am I uh, Lipaja? Lipaja. Lipaja. <laughs> I'm so sorry. Which my my pronunciation is bad. Uh, Lipaja. Stops. Uh, Lipaja. <laughs> Yeah, and so we'll be there. Uh, we'll be there in a couple days. um, throughout the rest of uh, we'll also have a bunch of other stops throughout Europe. Uh, we'll be, mēs arī mums būs arī cauri Eiropai dažādi stopi. Uh, like I mentioned, we'll be in Lithuania, Poland. Būsim Liep, Liepājā, uh, um, Lietuvā, uh, Polijā. Uh, Czech, uh, Slovakia. Čehija, Slovākija. Uh, Hungary, Romania. Ungārija, Rumānija. Uh, Bulgaria, Cyprus Bulgārija, and Albania. Kiprā un Albānija. Um, there are more specifics on uh, Uh, on the on our Instagram page, uh, Circuit Riders Europe. Jā, mūsu um, Instagramā and so you, ir vairāk informācija. Jā. And so you can find more specific details there. Jā, un, uh, jā Liepāja tieši būs arī 24. janvārī. Tas uh, notiks Latvijas ielas 22. So, vakarā, jā. Uh, so yeah, if you want, if you want to come on out, like we we love to, we love to have you. Jā, ja jūs vēlaties pievienoties, mēs, mēs priecāsimies jūs redzēt. And yet, if you have any friends or any organizations that want to come on out, like feel free. We we we welcome pretty much everybody. Tā kā ja jums ir vēlme pievienoties ar draugiem, jūs droši brauciet, pievienojieties. Nu, paldies, jā, tā tad. Uh Liepājā, trešdien, 26. var uh, pulkstens septiņos, uh, jā, aiziet arī uz šo slavēšanu, jā, tulīt Kārlī, 20, 24. 24. Ujā, ļoti, 24. <laughs> trešdien, uh, Liepājā noteikti ierakstat Carry the Love Instagramā vai Facebookā, tad varēsiet uh, atrast Jā, tagad mums ir palikušas trīs pēdējās minūtes, un tāpēc mēs jautāsim jums trīs vārdu novēlējumu mūsu klausītājiem vai jauniešiem, kas mūs klausās. Maybe you have like three word encouragement for the listeners. <laughs> Oh gosh. <laughs> um the ilgāk that got pateikt. It takes longer to think of it than say. Okay, labi, var vienkārši teikt. Jā, vienkārši it. Jauku vakaru. Vēl viens vārds. Uh, Jums. <laughs> I guess the gospel is power. I know that's four. Um, Evangelija ir spēks. that Romans 1.16, for the reference. Tas ir uh, no romiešu grāmatas. Okay. Tev ir trīs vārdi latviešu valodā. Tev ir <laughs> trīs vārdi. Evangelijā ir spēks, un uh, jā, spēks ir misijā, spēks ir misionāros, un liels paldies jums, ka šovakar bijāt un iedrošinājāt klausītājus. Un, uh, tiešām paldies par šo darbu. Jūs noteikti to dzirdat katru dienu, bet man liekas, nekad nav par daudz pateikt. Tiešām paldies, jo uh, tas nav pašsaprotami atsaukties dieva aicinājumam, būt uh, dieva uh, bruņotājiem, bruņiniekiem, nest viņu vēsti. Un, uh, jā, cerams, ka jūs būsiet kādu dienu pie mums, uh, bet tad līdz nākamajai reizei jūs klausījāties raidījumu. Dievs ir ļoti, ļoti labs, un studijā biju es Māra. Un es Elfa. Jā, līdz nākamajai reizei. Day and night, night and day. Svētās Marijas no Nāceretes baznīcas mātes, Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola piedāvā raidījums Dievs ir ļoti, ļoti labs! Ziedojums radījuma arī atbalstam ir tuvāk mīlestības kalpojums. Ar savu devumu tu kļūsti svētība vientuļajiem, slimniekiem, cilvēkiem pansionātos un ikvienam, kam rādījuma arī ir uzticams pavadonis ticības ceļā, lai Dievs tevi aizmaksā.